บุ๊กทูเจ็ดสิบเก้ายิตมิชตกุสยิตมิชตกุสคำคุณศัพท์สองสฟัตลาร์อิคิสฟัตอิคิดิฉันสวมชุดสีฟ้า Üstümde mavi bir elbise var. Benim üstümde mavi bir elbise var. ดิฉันสวมชุดสีแดง Üstümde kırmızı bir elbise var. Benim üstümde kırmızı bir elbise var. ดิฉันสวมชุดสีเขียว Üstümde yeşil bir elbise var. Benim üstümde yeşil bir elbise var. ดิฉันซื้อกระเป๋าถือสีด Siyah bir çanta satın alıyorum. Siyah bir çanta satın alıyorum. ำ ดิฉันซื้อกระเป๋าถือสีน้ำตาล Kahverengi bir çanta satın alıyorum. Kahverengi bir çanta satın alıyorum. ดิฉันซื้อกระเป๋าถือสีขาว Beyaz bir çanta satın alıyorum. Beyaz bir çanta satın alıyorum. ดิฉันต้องการรถคันใหม่ Yeni bir arabaya ihtiyacım var. Yeni bir arabaya ihtiyacım var. ดิฉันต้องการรถความเร็วสูง Hızlı bir arabaya ihtiyacım var. Hızlı bir arabaya ihtiyacım var. ดิฉันต้องการรถที่นั่งสบาย Rahat bir arabaya ihtiyacım var. Rahat bir arabaya ihtiyacım var. ผู้หญิงชราอยู่ชั้นบน Şu yukarıda yaşlı bir kadın oturuyor. Orada yukarıda yaşlı bir kadın oturuyor. ผู้หญิงอ้วนอยู่ชั้นบน Şu yukarıda şişman bir kadın oturuyor. Orada yukarıda şişman bir kadın oturuyor. ผู้หญิงอยากรู้อยากเห็นอยู่ชั้นล่าง Şu aşağıda meraklı bir kadın oturuyor. Orada aşağıda meraklı bir kadın oturuyor. แขกของเราเป็นกันเอง Misafirlerimiz cana yakın insanlardı. Misafirlerimiz cana yakın kişilerdi. แขกของเราเป็นคนสุภาพ Misafirlerimiz kibar insanlardı. Misafirlerimiz kibar kişilerdi. แขกของเราเป็นคนน่าสนใจ Misafirlerimiz ilginç insanlardı. Misafirlerimiz ilginç kişilerdi. ดิฉันมีลูกที่น่ารัก Benim sevimli çocuklarım var. Benim uslu çocuklarım var. แต่เพื่อนบ้านมีลูกซน Ama komşuların arsız çocukları var. Ama komşuların arsız çocukları var. ลูกๆของคุณเป็นเด็กดีไหมคะ Çocuklarınız uslu mu? Çocuklarınız uslular mı?